Слега следува само почетокот на една тема за која што сме зборували и порано, која што е, можем да речам, многу основна тема, многу основна библиска вистина, а сепак искусството покажува дека мнозина имаат погрешно свакење за неја или барем не до крај и јасно сваќање за неја. Која е таа тема? Денеска е 28. април, кој што се совпаѓа со 20 годишнината од моето крштевање. Значи, не сум веќе тинејджер, наполнив 20 години. Добро, полнолетен сум веќе 2 години, меѓутоа не сум сега ни тинејджер. За оние што не знаат, моето крштевање се случи во вторник на вечер. На трет ден, велик ден. 28 април 1992 година Кој ќе погоди зошо вторник на вечер? Добар обид, но не е точен одговорот. Добро. Јас ќе ја помогнам. Затоа што тоа беше една од вечерите кои што беа дел од евангелизацијата на Самуел Моние и после универзална сала, тие предавања продолжија овде во оваа црква секоја вечер. Мислам дека траја до 29, значи 29 април беше последното предавање и после Самуел Моние си замина. Кога бев во Флорида 2005 година, во март месец, во посета на братот Джеф, Барбиери, кој што повеќето од вас го познавате, од неговата посета тука 98 година. Тој и неговата сопруга ми кажа дека во близина до нивниот дом живее вдовицата на Самуел Муније. Самуел Муније веќе беше починат, не секам точно кога, која година починал, заборев. И јас тогаш имав кажено една мисла што искрено си ја верував и се уште барем до тогаш беше вистина, дека само му не го сметав за оците евангелизатори на деноминацијата, односно на генерална конференција, ги сметав, него единствено го сметав за духовен човек, за вистински евангелизатор. Такво беше моето искуство од, од сите, сега не сум познавал ја кој знае колку <laughs> евангелизатори, меѓутоа тој човек ми остави а, впечаток на многу духовен човек. Интересно е, јас секевам, бев, а, јас бев еден редок случај да бидам присутен на одборска седница пред да бидам член на Атлантичка црква. Тоа е единствено можно кога сте присутни на она одборска седница во која што сте редовно, да не речам, испрашувани пред вашето крштевање. Мегута, во мојот случај, тоа беше една одборска седница каде што после испрашувањето, кое што го вршеше пастор Богдан Бибулович, се продолжи со самата одборска седница, значи со проблемите на црквата, и јас бев присутен на исто. Значи, никој не ми рече да си отидам. И затоа се секам како, еве духовноста на тој човек, како само, самиот Самуил Монија и даваше совет на тогашната единствена Скопска црква, тука треба да има две цркви во Скопи. Тоа го кажуваше на одбор. Самуел Монје. Во, на 25. април, значи одборска седница беше на, во саботата, на 25. април, 92. година што коинцидираше со големата сабота, бидејќи тој викенд беше и великденскиот викенд. И тој тоа го кажа на одборот тогаш. Сега јас се секам, ти дано се разбира не секаш. <laughs> Меѓутоа се разбира овој духовен совет не беше тогаш благовремено послушан и после тоа настана не две и повеќе цркви, меѓутоа на, на погрешен начин тоа настана подоцна. Како и да е да се вратам на крштевањето. Би сакал да ви посведочам дека, ово кажувам и за нашите слушатели, и гледачи и дни, моето крштевање беше наистина во мои очи едно феноменално искуство. Моето обракање воопшто. Бидеќи јас директно од атеизам, или како што еден американски автор вели, од црно паганство директно. Дојдов до познание на библиските вистини, од атеизам, од марксизам, од неверство, од бело дугме, од <laughs> и така натаму. И самото крштевање беше само еден капак на еден процес. Тука имаше и се оно што Библијата го зборува како искуство на верниците, имаше и мало домашно првенство од страна на татко ми, имаше и иста таква ревно за сведочење каква што сега може би има, брат Саше. Имаше и искуства чудесни, иеко некои од нив се случија после крштевањето. Но би сакал да го споменам без да должам следново. Бидеќи се случи самото крштевање во навечер, тоа веќе може да се смета дека е почетокот на средата, односно на 29 април, иако така не се смета деновите според Грегоријанскиот календар. И Јас да ви кажам право, никој што сум го заборавил тоа и често пати, често пати си велам на себе си како би, како би било повторно да можам така да, да се чувствувам. Кога се разбудев јас са бајдето на 29 април, јас се гледав себе си вака, не на огледало, вака се се гледав себе си како да сум некој паднат од небо. Се чувствах како да сум некој а, ново создаден нов, ново суштество. Да, нов организам. Како да, како да сум тогаш создаден, склопен. Като да ми тоа прв ден од живот. Е, така се чувству Колку би било убаво секој ден така да се чувствуваме? Секој ден да го доживуваме како нов и единствен во на библиска смисла на зборот на зборот денес. И јас така сакав во чест на овој настанот мојот живот да повторам некои важни мисли во врска со самото крштевање, бидејќи денеска живееме и во свет, и во обштество, каде што крштевањето е тотално непознато, погрешно сватено. Например, ако прашате било кој што значи да се крсти човек, ќе речете, ќе добиете одговор да се крсти човек значи да му се даде име. Значи, а, а ако го прашате па што значи па што се прави конкретно при крштевањето, па се носи бебето да речеме во црква и таму свештеникот го полева со со светата вода од има еден голем сад специјален таму во вид на пехар на е, од каде што бебињата плачат, ги полеваат со вода и тоа е еден чин така крштевање и тогаш му се става име на бебето и пода тој си расте и си живее понатаму како и да не бил крстен. Односно, битно е што тогаш добива име. Може би ова звучи малку комично, меѓутоа, мене буквално ми се случи, кога на еден покоен сосед, беше постар така од генерација на татко ми, може би и постар од него, му зборував за Библијата, за верата воопшто, и тој ме праша, е, добро, е, па, е, па што треба, буквално така како што го прашале апостол Петра, па што треба сега да правам? се во ми зборува, што треба сега да правам? И јас му реков, па треба да се крстиш. И он ми рече, <laughs> и вака реше, па не сум ја шиптар да, да, да се крстам, па ја, јас сум крстан и се викам Глигор. Ово е само еден пример, како крштевањето како поим не е разбрано во нашето обштество. И ден денес се вели се употреба глаголот да се крсти, во смисло да му се даде име на некого или на нешто. И особено, особено глупоста на, на тоа доаѓа до израз кога, во, кога тоа се користи во контекст на, не, на нешто што го прават муслиманите, како например во турските серии. Дури, дури во тој случај, кога потручените добивале е, муслимански имиња, некои велат е, ги крстил или <laughs> ја крстил или ги прекрстил. <laughs> Како ги прекрстил? Па тие станале муслимани, не се крстиле. Но, од друга страна, крштевањето е поим кој што не е доволно сватен, па, еве, сега не се осмелувам да зборувам за протестантскиот свет пошироко, но не е доволно сватен и кај мнозина адвентисти на седмиот ден, конкретно. Зошто, бидеќи едни се склони крстевањето да го сметат како една формалност, како еден обичен обред. Може би не е обичен, во ред, меѓутоа, тоа е чисто формалност. формален чин. Како што мнозина така ја гледаат светата вечера. Зашто зборував таа есен. Од друга страна, може би е поголем бројот на оние кои што крштевањето го сметаат, бидеќи изчувствуваат дека тоа не е само формалност, па го спредуваат со бракот како некој легален чин, Мегуто сега тука лежи една друга опасност, крштевањето да го сметате како, баш затоа што го третирате како легален чин, и отаму, отаму потекнува она свакење дека кога се крштеваш, ти си тој што случуваш завет со Бога. Е сега, тука ќе се подсетите на едни мисли што ги зборував кога стануваше збор за Стариот и Новиот Завет мејантата година, за тие проповеди, тука постои опасност да сметаме, значи, дека крштевањето конкретно, а, или самата света вечера која што, за која што се употребува изразот обновување на заветот, е нешто што за нас не представува ништо повеќе од било каков старозаветен чин, како што бил образува, образувањето, например. Ако е тоа некој наш завет, тогаш и ние ќе се однесуваме на старозаветен начин кон некој новозаветен обред. Пример за тоа представува и свакењето на мнозина, особено меѓу младите адвентисти, кои што често пати се чувствуваат дека пред да се крстат се слободни во нешто, А оддох се крстат, е, повеќе не смеат да прават некои работи. Деме крштевањето е таа граница, значи до, до тука смеам, а од тука не смеам да правам некои работи. Ако некои работи се лоши, никој што не треба да ги прави. <laughs> А ако чувствуваме дека до крштевањето имаме слобода да правиме нешто, а после крштевањето имаме помала слобода, тогаш И тоа исто така значи дека не сме го разбрале добро новиот завет, што крштевањето го сметаме како поголемо ограничување на нашата слобода. Значи, повторно како, како некое бреме, како нешто стара завет. Се разбира тоа, би сакал да го проучиме малку подлабоко, не за колку саботи ќе ни требаат за тоа, не е битно, Но еве да почнеме со ред, значи да почнеме прво со заблудата која што е расширена во нашето општество. Зборот крштевање, знаете, има своја етимологија зошто така се нарекува, да пример на македонски јазик, но за тоа повеќе ќе зборувам следната сабота, ако даде Господ чиот и здравје. Би требало да биде тоа следната сабота наутро. Но именката од која што потекнува во нови, новиот завет, значи именката ваптизма, од која што потекнува зборот баптизам, означува што? Еве, за да помогнам и на нашите слушатели и гледачи, што значи тоа, би поставил една Ви поставя едно, едно друго прашање. Дали знаете што значи да вапцате јајца? Да ги потопите во боја. Токму така. Значи, тој избор вапцање потекнува од истиот корен, ваптизо. Потопувам, или што рече брат Зорен, заронувам. Според тоа, дали некој може да биде потопен а да биде само полеан или попрстен. И ја искам да ви кажам, многу-многу не сум гледал како се вапцаат јајца. <laughs> Но знам само дека се, се ставаат во садот полн со, со бојата и водата тука све заедно. А не сум видел некој да зема јајце и да му тура вака. Што значи, не сте ги потопиле во тој случај. Крштевањето потекнува уште од јудеизмот, од пред Христа, како обред, значи самиот самата форма, самиот облик на чинот. Затоа има податоци и во Талмудот, кои се содржи многу информации во врска со еврејската историја, Но интересно е исто така што и современата археологија, поточно во Кирбет Кумран, местата каде што беа откриени светоците на Мртвото море, во средината на минатиот век, беа откриени значи, и цели цистерни, кои што се полнале со вода, и скалила што водат внатре во, во тие самите базени, што упатува на фактот дека се употребувале за таа цел, за крштевање, за потопување. Како и зошто се јавила оваа пракса во јудаизмот, веројатно има врска со еврејските ритуални мијења и обреди како символ на очистување, на духовно очистување. И познато е дека уште пред Христа оние незнаборци кои што решавале да станат израелци во подполна смисла на зборот, со сите права и оборски пред законот, биле, ако биле мажи, биле обрезувани, но кон крајот значи, на старозаветната епоха, пред Христа, значи после Вавилонското робство и малку поблиску до Христово време, исто така од тие прозелити, од тие обратеници се барало да бидат и ритуално покрстени со вода, значи потопени. Како еден символ на чистење и очистување. Самата кумранска литература, која што најмногу зборува за праксата и животот на есените, познатата монашка следба во јудеизмот, која што живеела во тоа време и за која што некој предпоставува дека и самиот Јован Крстител бил член на таа група еврејски монаси, иако тоа не е докажено и не мора да значи, често пати практикувала такви ритуални обреди на очистување, меѓу кои било и самото крштевање. Веќе го споменев Јован Крстител како пример на тоа дека крштевањето се практикувало во јудаизмот уште пред Христа, како библиски пример. И кога спека и Јован Крстител, гледаме дека неговата проповед и неговото крштевање е поврзано со еден клучен збор, кој што често може да се сретне во неговите пораки. Например, да отвориме во Евангелието според Матеј, третата глава, Првите два стиха велат, во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше. И што представува првиот збор веднаш? Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Подоцна се кажува како при него се крштева во реката Јордан, мнозина, вели од Ерусалим и цела Јудеја и целиот Јордански крај доаѓаа кај него за да се крстат. И се крштава од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите греови. Значи, покаяние и исповед. Да. Покаяние и исповед пред да се крстат. А што виде Јован дека кај него доаѓаат на фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече рожби змиини, кој ви каже да бегате од гневот што иде, направете плод достоен за покаяние. И не можете да говорите во себе наш татко е Авраам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Ете кирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Овде гледаме дека дури ни Јовановото крштевање не било само некој формален чин. Туку подразбирал искрено покаяние, а не само формална исповед. Со други зборови, кога било каде во христијанството се практикува формална исповед, без оглед да го кажувате на некој свештеник или дома во молитва го кажувате, значи формално признавам дека сум сгрешен и така натаму, ако тоа не е проследено со искрено покаяние, ако тоа, а што е знакот на искрено покаяние, според Јован Крстител? Што им рекол тој на фарисеите и садукеите? Направете плод достоен за покаяние. Значи, тоа за да биде вистинско, треба да има плод. Самото покајање треба да има плод. Се ова е, може би, интересна тема. Што значи тоа покајањето да има плод? Еве конкретен, конкретен пример за тоа. Се забележале, може би, како некои луѓе се свесни дека грешат и бараат некој ним близок или битен член од семејството, може би, бараат тој ним или таа ним да им прости. И дури може да велат, не, мож, не би имал мир ако не ми простиш. Меѓутоа, тие не подразбираат под, под простувањето промена на нивниот живот. Че тие понатаму се очекуваат да продолжат со својот грев, па кога бараат да им биде простено, тоа простување го толкуваат како, како еден вид разбирање од страна на, на своите ближни. Или или прогледување ни спрсти, или толера, толеранција на, на нивниот грех. Тоа е лажно покаяние, одnosno тоа не е никакво покаяние. Тие бараат да им се прости, но тие не се кајат за својот грех. Покаяние е кога некој сака да му биде простено и решил никогаш повеќе да не го прави тој грех, Односно, решил да го промени својот начин на живот. Тоа представува плод, достоен на покаяние. И дури превземал активности во правец на поправање, односно во правец, тој ако некој украл, веќе надокнадел или се трудел кога што до него стои да надокнади направена штета и така натаму и така натаму. Со други зборови, тој носи плод прави плод достоен за покаяние. За жал во христијанскиот свет, денеска, до ден денес, луѓето грешат, ќе одат кај свештеник, ќе се исповедаат, ќе им биде просторно и тие продолжуваат, од наредниот ден продолжуваат да го прават истото тие воопшто немаат намера, ниту очекуваат, ниту помислуваат дека треба да, го, да се промени нивниот живот. Тие едноставно сметаат дека мора да се живее грешно, само што се што е потребно ете за спасение е да се исповеда тоа, да се признава дека сме грешни. И денеска на некој начин, на некој начин ова лажна наука навлегува и во, го има заразено во голема мерка протестантскиот свет и навлегува и во адвентизмот преку новата теологија, според која неминовно е да се греши, ќе си грешиме, до второ Христово доаѓање секако ќе грешиме, нема лек за тоа, додека сме во вакво тело, во ваква природа, ќе си грешиме, Но се што е битно? Битно е да, да тоа си го исповедаме. И сега не мора да се одика свештеник, значи тоа може и приватно да си го правиме. А всушност, ние воопшто не се каеме за својот греф. Колку готи да признаваме, може да признаваме, да признаваме, да признаваме, да исповедаме, да исповедаме, да исповедаме, а воопшто да не сме се покајале за својот греф бидеќи тоа не е вистинско покаяние, бидеќи тоа воопшто не е покаяние, бидеќи не постои плод достоен за покаяние. Често пати плодот за покаяние, особено кога станува збор за телесните страсти, треба да представува самиот пост. Значи, човекот треба да е свесен дека покајанието подразбира и тоа го означува самиот грчки збор за покаяние. Значи, кога Јоно Крстел се разберат им зборувал на арамејски јазик, покајте се, меѓутоа во, во текстот во Новиот Завет, кога апостолите го пишувале на грчки јазик, го потребиле грчкиот збор метаноите, покајте се. Што буквално значи променете го умот или да бидете да се преумите. Зошто променете го умот? Се, се е во умот. Гревот започнува да во умот, во мислите, и покаянијата започнува во умот, во мислите. Повеќето од христијани денеска Со тоа што големото множество христијани се од католичка вероисповед, а не е мал број благодарение на на мајка Русија <laughs> и бројот на православните верници, инако да не беа русите, ке беа овие безначајни. Повеќето, за жал, по големиот дел христијанскиот свет има поформално, односно по мртво крстевање, дури и од Јовановото крштевање. Зашто? Зато што Јовановото крштевање барало искрено покаяние, плод, а не формализам. А за повеќето христијани крштевањето представува една обична формалност со која што на некое бебе му се става име. Како да има некога духовна вредност, дали некој ќе се вика Иван, а нема да се вика, например, Омер или Сулейман. Никој не е грешник, поголем грешник, ако се вика Сулейман, и никој не е посвет, ако се вика Јован. Така. Или токму најгрозните папи, како, например, папата Инокентије III. Значи, тие носеле назив инокент, што значи невин. Или папите што се нарекувале пио, што значи благ. Благоја. Блажен. Имињата може да имаат убави значења, Јас имав еден сосед кој што имаше многу добро име, само што во комунизмот воопшто не знаев зошто од каде потекнува тоа име. Се викаше Вангел. За мене најблиската асоциација до Вангел е Баба Ванге. А всушност што е едно прекрасно име, бидејќи потекнува од Евангелието. Меѓутоа човекот работеше како тепач на затвореници во Идризово. Навистина, навистина е страшно како сме задржале имиња од нашите христијански предци, кои што имаат некакви значења, духовни значења, значења врзани со Библијата и вистината, а самото значење сме го заборавиле, самото значење не постои, и тоа е исто како да јадете банана, односно мислите дека јадете банана, а јадете, и джвакате само лушпата од бананата кога некој би, би, би ви продал лушпа од банана, а вие ја плакате како да јадете цела банана, тогаш би сметале дека дека сте многу тешко измамени од една страна, од друга страна дека сте многу глупави и наивни. Така и ако некој ви ја продаде приказната, како што тоа се случи со еден наш пријател, според неговото кажување, наводно бил однесен во во црквата во, не знам како се вика црквата во, во Маджари, да биде крстен. И сега, тамошните свещеници толку ги мрзело, дури и да го крстат, што само му рекле да направи некои обреди, тие обреди до душе постојат, се дел од ритуалот за крштевање во, во православната црква, Но само, самото крстевање немало никакво крстевање, немало ништо со, со вода, освен потопување со босилок и попрскување. Па тоа не е крстевање. Тоа не е крстевање. За самото православие тоа не е крстевање. Друго е тоа да бидете попрскани со босилок. Но тоа не е крстевањето. тоа кога свештениците ги мрзи, тие може да рече дека и тоа е крстевање, затоа што народот е неписмен, не знае ни што е крштевање. И важно е дека човекот ќе плати, како што нашиот пријател платил. И мислал дека бил крстен. Всушност бил измамен. Не бил крстен. Не бил крстен и на православен начин не бил крстен. Тој како мене сега да ме мрзи да го отвараме базенот, па да го полниме со вода, и да му речеме на човекот, еве застин дојќи те да попрскам вака. И крстен си. Тоа е друго. Не, таму немаше ни прашање. Тоа е друго. Навистина мизерна ситуација. Значи, крштевањето започнало во јудаизмот пред Христа, Јовано, со Јовановото крштевање како пример како почеток за Новиот Завет. И самото Јованово крштевање е нешто далеку по-духовно, далеку по-осмислено, по-содржајно од крштевањето на мнозина христијани, а ние ќе видиме подоцна дека христијанското или Христовото крштевање е нешто совршено во споредба со Јовановото крштење. Да бидеме спасени, треба да бидеме крстени со Христовото крштевање. Јовановото крштење не е доволно. Јовановото крштење е фалично. Меѓутоа, денеска христијанскиот свет е во толку мизерна духовна состојба, што нивното крштење, нивните покајанија, нивните исповеди се по-ниски и од Јовановото крштење. Значи, тоа е првата, првата голема лекција и првото големо предупредување. Нема крштевање без покаяние, без исповед. А тие треба да бидат искрени и треба да содржат плод достоен за покаяние. За ова вечер толку. Ако Господа да живот и здравје, продолжуваме следната сабота во врска со темата за крштевањето. Нека му е фала и слава вечно. Амин.